ขอน้อมน้อมจะ่พระรัตนตรัยพระธรรมประสงค์ขอเจริญพรท่านเจริญธรรมท่านนักปฏิบัติทำทั้งหลายอย่างโอ ช้าของวันที่หก เป็นเช้าของวันเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมดังที่พวกเราได้ตั้งใจกันมา昨天晚上大家睡好不好啊？今天是 บางบางท่านก็อาจจะ เมื่อคืนนี้ใครบ้างนอนไม่หลับ เสียงที่เสียงสถานที่ว่านอนไม่หลับจริงแล้วกัน นอนนอนอยู่ที่บ้านนอนแบบไหน 在家里睡得好吗？在家里睡得好吗？有好。บอกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่นอนไม่ค่อยหลับหรืออากาศมันร้อนมันนอนไม่ค่อยหลับ นก ตัวเล็กๆพอตะวันตกดีมันบอกว่านั่นคือเวลานอนของมัน จะเปลี่ยนสถานที่เกาะกิ่งนั้นเกาะกิ่งนี้เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็หลับถึงเวลาหลับมันก็หลับ睡得好，你好，你的睡得好呢，你好，就比如说像一只小鸟，大家注意。 夏天热，他肯定睡得很好。ที่ไม่หลับเพราะว่าเรา สร้างความคิด หรือมีความคิดเกิดขึ้น เอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยกับสถานที่เก่าๆ我希望大家在

一可能是因为热，身体热，心啊要跟着不停的去做啊，那就更热了。还有可能是因为换了一个地方，啊，原来是说家里那个啊舒服。的 นอนไม่หลับเวลากลางคืนมันก็จะมาแพ้เวลากลางวันกลางวันจะชอบง่วง่晚上睡不好的人说，说明可能还不累。今天用功一天下来，大家一定睡好。เพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยอาจะมีการต่อสู้กับความง่วงบ้าง那昨天晚上休息不好的人 今天哪一天，在用功的时候，可能你就会昏沉，甚至现在有些人就在昏沉。ใครใครบ้างที่เคยเข้าคอร์สผ่านคอร์สมาแล้วใครบ้างที่ไม่ยังไม่เคย？ ่ผู้ที่เคยฝึกมาก็ลองมาทบทวนความรู้ความเข้าใจของเราอีกที ว่าการการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้ว 烧杯地毯都没了那么我们的老学员是最清楚的每次产期的第一天非常的难过因为大家在外面对戏 มันเป็นการเก็บรายละเอียด ของการปฏิบัติว่าจิตของเรานั้น ไปข้องแวะติดอยู่กับอะไรบ้าง不要一直一次的惦记着啊以前的事情，谁对不起你？ บางบางท่านก็อาจจะติดในความสุขปิติเกิดขึ้น แล้วก็อยากจะยึดเอาความสุขความสงบหรือปิติส่วนนั้นเก็บไว้นานๆ跟自己在一起，我们也没有学会清楚的 แต่พอเจ็บไปไม่อยู่ก็เกิดความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น อันที่จริงแล้ว พระพุทธองค์ท่านสอนในพวกเรานั้นให้เรียนรู้ธรรมชาติ แล้วก็อยู่กับธรรมชาติ อย่างกลมกลืนที่สุด ไม่ใช่ให้เข้าไปยึดติดกับธรรมชาติส่วนนั้น จะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดี过去的已经过去了，完全改变不了。你还要再执着到什么时候呢？那把过去全部放下，全部归零，从 ก็เกิดความทุกข์ไปยึดสุขก็เกิดความทุกข์ยึดสุข ภาษาพระท่านเรียกว่ามืดสีขาว ยึดทุกข์ติดทุกข์ไม่สามารถถอนออกจากทุกข์ได้ภาษาพระท่านเรียกว่ามืดสีดำ还有一部分人，他没有执着自己的苦，他执着的是自己的乐，他对自己的啊现状非常。 满意，然后他就开始自以为是，得意洋洋啊！那么常常会告诉大家，顺境、逆境并不可怕，顺境才是最可怕的，大家一定要清楚这一点。แต่ก็นั้นแหละพอทุกเราก็อยากสลัดออกแต่พอสุขเราก็อยากอย่างเกาะติด มันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไปยึด เข้าไปผลักสิ่งที่เราต้องการอยากจะยึดเอาไว้สิ่งที่เราไม่ต้องการก็อยากจะผลักมันออกไป那喜欢的事情呢？ 就在想着，只用的词津津有味的啊，去探究那些快乐的事情；不管哪是不喜欢、啊不开心的事情，还去探究快乐的事情。最终，不所最终还是探究那些快乐的事情。大家不清楚，同样这两。 同样会让你陷入痛苦中。เพราะเราไม่สามารถที่วางกายวางใจ ของเราให้อยู่ระหว่างตรงกลาง ให้มองเห็นทั้งสุขและทั้งทุกข์แล้วไม่เข้าไปยึดติดทั้งสุขและทั้งทุกข์ตรงนั้น因为快乐本是想象因为快乐

那同样的痛苦的事情，也没有是也不是永恒的啊！你辛苦了一段时间，你会想尽办法让自己变得不苦，或者说去放下自己的苦。那尊者告诉大家，我们要教大家的，是不苦也不乐，怎么做呢？不执着苦。 เพราะฉะนั้นจะเป็นคนเก่าก็ดีเป็นคนใหม่ก็ดี ก็ใช้เรื่องของกายเป็นเบื้องต้น แม้แต่ถึงที่สุดก็ต้องอาศัยกายส่วนนี้ เป็นองค์ประกอบในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง不管说用你这个手、这个身 或者是这个腿在进行的时候，这个手在做手部动作时候，在行就做过的这个动中啊，都去让自己活在当下，因为如果说不让你执着，根本做不到。所以我们给大家开了这么一个方便的方法，让你好好的回到当下。当你学会回到当下。 你发现你能放下所有的苦与อาศัยกายเป็นฐานรับรู้อาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเรา เพราะว่าเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรม นามธรรมมันจับได้จับไม่จับไม่ถูก จับถูกไม่ได้เกาะติดไม่ได้ แต่อาศัยรูปธรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ที่กายเคลื่อนไหวที่เรา เรียนรู้กันเมื่อวานเนี่ยการเคลื่อนไหวของกายในขณะใดก็ตาม เราจะมีการเอาสติสัมปชัญญะเราของเราเข้าไปรู้ รับรู้กับการเคลื่อนไหวของกายที่มันมีอยู่เป็นปกติของเราตรงนี้半小时 疗，啊，那是我们想要修心念处。修心念处的人，在现在这个时代，可以做到的非常的少，个要多生的结晶。 สังเกตหมั่นรับรู้กับภาวะการเคลื่อนไหวของกาย อยู่เนืองเนืองเพราะว่าการทำสมาธิสมาธิท่านบอกว่าไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆสมาธิ คือความตั้งใจรับรู้กระบวนการการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้น我的自然的一个自 clearly 呃，一会儿一个小时、两个小时下坐，你回到房间，你就会发现，马上你的一举一举、一言一行清楚明白。เพราะว่าบางท่านที่เกิดมา ยังไม่เคยสังเกตยังไม่เคยรับรู้ กระบวนการการเคลื่อนไหวของกาย ปล่อยให้กายนะมันเคลื่อนไหว แล้วใจของเราก็ล่องลอยไปไกลสุดกู ย้อนกลับไปหาอดีตก็แล่นหาอนาคตไปเรื่อย ปัจจุบันในขณะนี้เรากับมองไม่ชัดเจนไปชัดเจนเรื่องของอดีตอนาคตไปทั้งหมด就是平常我们过去的，比如说二十年、三十年、五十年。 你的身没有跟你的心在一起，你的心也跟不上你的身。你不停的在工作、学习、吃饭、睡觉，但是你的心并没有跟你做的那件事情在一起。你一直在苦与乐中不停的打妄想。那么能听阿衰？ การเคลื่อนไหวของกายเป็นฐานที่ตั้ง ให้รับรู้ว่าการเคลื่อนไหวของกายแต่ละขณะแต่ละขณะ เรามีส่วนรับรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือเปล่า通自然而然的，是自然而然的，不是故意的。 是自然而然的可以看到自己的心，而不是故意的去看自己的心。重点放在啊你的身体的动，然后尽量让自己跟自己的动作在一起。thở bay láy, yốc mư thở bay, tăng chăng quá แล ở b อยู่ในโลกของความคิดมากเกินไป กลับมาเป็นความเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้สึกของเราเป็นก่อน หาสัจจะกับความคิด มันก็หลอกเราไปเรื่อยหลอกบางทีหาในปัจหาในอดีตไม่เจอ หลอกให้ไปหาอนาคต หลอกหาอนาคตไม่เจอกลับหลอกไม่หาในอดีตอีกแต่ว่าปัจจุบันของเราตรงนี้ เราไม่เคยสัมผัสรู้กับมันเลย的我们呢，一直成为这个自己的习气的奴隶。 成为这个探嗔式的奴隶，那怎么自掘墓？也来了，还要去研究这件事情到底啊谁对呢？那基本上的结果是，就是说基本上结果都是人家做你对，啊基本上，想来想去都是这样。然后呢，还在不停的想我对在哪里？他怎么那么不好？啊，就是刚才用了一个词。 你不停的在思维着，啊，你的思维不是当下，你已经跳到这件事情里十分钟、二十分钟，你看不见你自己，越思维越执着，越执着越苦，自己让自己往陷阱里跳。最后一句就想说，你被骗了，真傻呀。不才呢。 เราจะไม่ให้อดีตอนาคตมัเป็นตัวหลอก เราจะอยู่กับปัจจุบันในขณะนี้ให้ชัดเจนขึ้น สุขและทุกข์ไม่ใช่ไปอยากได้อยู่ในอนาคตข้างหน้า ทุกข์ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้น ในปัจจุบันในขณะนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเรียนรู้กับสิ่ง เป็นปัจจุบันในขณะที่เราเคลื่อนไหว ยกมือเข้าเอามือออก ยกมือไปเอามือมา มีความรู้สึกตัวตื่นตัวอย่างขณะนี้ เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบที่พวกเราแสวงหากำลังแสวงหาอยู่ในขณะนี้น้อง年轻人喜欢去计划未来的事情啊，所以告诉大家，未来的事情不是不可以计划，但是你要有节制，不是从早到晚都在做梦，我五年后要怎么样，我十年后要怎么样。 你要懂得什么事情它好就好啊，所以我们叫大家尽量活在当下啊，让你这个心沉淀下来，让你这个脑子暂时的清醒，或者说空白一会儿，或者说干净一会儿，不要让过去的未来充满了你这个大脑。人的苦就是这样。 เราเราถูกมันหลอกมาค่อนชีวิตของเราแล้ว เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะหยุดให้มันหลอกสักทีเจ็ดวันที่เราไปอยู่ร่วมกันตรงนี้ เราลองเราลองมาใช้ความสามารถในส่วนนี้ให้มัน เกิดขึ้นกับตัวของเราเองลองดู不是我 ให้รู้เรื่องของกาย ยกมือเข้าเอามือออก ยกมือไปเอามือมา มีความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่ตรงนี้ อย่าเพิ่งไปใส่ใจสนใจเรื่องกับความคิดกับความเผลอเผลอไปแล้วก็ช่างมัน ถ้าเรามาเริ่มต้นใหม่ว่าเอ๊ะมันทำไมมารู้อย่างมันเผลอ对于新学员啊，作者说要提醒大家，最最重要的是念头来了。 不要急去赶它，因为那是自然的。所以说，这个非常非常的重要。念头就是会不停的来了又走，来了又走。大家一定要认清这一点。来了，重要的是你要能看见它，然后轻松的回要当下，这是我们要做的事情。 ถ้าเราไปให้น้ำหนักกับความเผลออยู่บ่อยๆเอ๊ะมันทำไมเผลอเอ๊ะมันทำไมเผลออยู่ตลอดเวลา อันนั้นแสดงว่าเราเข้าไปอยู่ในความเผลอเล่นกับความเผลอตลอด แทนที่เราจะให้ความรู้สึก เอ๊ะทำไมมันรู้ ทำไมรู้ว่ามันเผลอ有的人呢，一直念头会跑到工作上、学习上，或者说他就一直在责怪自己。 哎，我怎么又溜号了？哎，我怎么又跑了？你知不知道，你这一念，我怎么又溜号了？我怎么又跑了？你就已经没有活在当下，你已经开始要去陷入到另一种思维当中。所以在每一个刹那生灭当下，大家好好的、轻松的。 才是有功。跑掉了没关系，轻松的去到，不责怪自己，不理他，轻松的回到当下。เพราะฉะนั้นเราจะไปให้แต่น้ำไปให้น้ำหนักในส่วนนั้นให้มากนะพอรู้วันเผลอกลับมาเป็นความรู้สึก เปลี่ยนเปลี่ยนความทั้งเผลอเป็นความรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวตลอดตลอด ไม่ไม่ใช่ไปให้น้ำหนักกับความทั้งเผลอตรงนั้น 那念头跑掉了，没有错，这是自然的，这是正常的。错错在哪儿？错错的你一直责怪自己，或者你跟着念头跑不停。又在念头里，也觉得对错好坏首善恶，错错在这。啊，那么跑掉了，啊，再讲，轻松的知道，轻松的回到当下。 เราเราจะเป็นผู้รู้ว่ามันเผลอแต่ว่าเราจะไม่เป็นผู้เผลอตลอด รู้พอรู้วันเผลอปุ๊บเราวางวางตัวนั้นปั๊บทันทีมาอยู่กับเป็นผู้รู้ รู้ว่ามันเผลอไม่ใช่เขาไปอยู่เลยถ้าเราไปอยู่ย้ำอยู่กับความเผลอบ่อยๆไี่บ่อยๆก็ม่เกิดความหงุดหงิดเกิดความเบื่อ的时候，我们要做到那个知道自己的心念跑的那个人。 而不是做一直在打妄想、一直跑掉的那个主人。你们会穿了，呵，那坏了，打屁股。那么今天是第一天，大家最多会出现的念头就是。 กลับพอเรามันหลอกเราเราก็กลับไปตามมัน พอไปถึงที่มันก็หลอกเราต่ออีกหลอกอยู่เรื่อยล่ำไป เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเป็นผู้รู้เราจะไม่ให้มันหลอกต่อ然后就开始想办法一个 ารมณ์ของการปฏิบัติคืออารมณ์ของรูปกาย ภาษาพระเรียกว่ารูปกับนาม ศัยเรื่องของกายของเรานี่แหละเป็นตัวเป็นฐานที่ตั้งมันติดขัดตรงไหนเราจะแก้ตรงนั้น那这要提醒大家，还有一些人呢。 ารู้ศาสนา รู้สมมุติ รู้พุทธศาสนาเราเนี่ย มันจะให้คำตอบกับสิ่งที่เรายึดติดมา และเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น อย่างผู้มีความฉลาดในสิ่งเหล่านั้น ไม่เข้าไปยึดติด任何一个 欲望啊，它都是一个欲望，那么，啊，如果你想要的怎么样啊，你一定做不到。只有你真正的投身放下，轻松的老实的，只六个字是老老实实的听话用功啊，你才会发现啊，你不的。 ขณะที่ใจของเราขณะจิตที่ของเรานั้นไปจิตขัดเพียงไหนเราจะปลดปล่อยตรงนั้นขณะนั้นออก เข้าไปยึดติดก็ปลดปล่อยกับการยึดติดในส่วนนั้น ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางแต่ทางใจของพวกเราเองแล้เราจะ เราจะทำตรงนี้ให้ปรากฏเกิดขึ้น ความรู้ทันรู้เท่ารู้ทันรู้จักการจับแย้กับภาวะอารมณ์ที่กับแต่ละ อารมณ์ที่มากระทบเรานั้น那么啊，作น人工每一天，大家应该能清楚的看到这个身身体的身。 知道很正常，不知道也很正常，也很正常。ครับเราเราจะมาทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้น เราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ปล่อยให้ความคิดนั้นเข้ามาครอบงำใจของเราอยู่ตลอด那么你头跑出去了，五分钟、ไ分钟，你大น能看见了。 千万不要责怪自己，因为念头就是这样的，不停的生灭生灭。那么在生灭中，大家应该能找到一个最最好的东西。阿阿善，看这里，康改，可能嫩，坤狗，哥阿善，看这里，康改，坤妹，哥阿善，看这里，康改，康改，阿尼。 不管是啊老学员还是新学员，就是说大家都好好的啊，在自己的身和心不断的。 ันหรอกเราเราจะไม่หวนกลับย้อนกลับไปหาอดีตเอาอารมณ์ของอดีตมาเป็นอารมณ์ดึงเอาอดีตมาเป็นอารมณ์เอาอนาคตมาเป็นอารมณ์ เราอยากอยู่เรียนรู้อยู่เป็นปัจจุบันในขณะที่ขณะ研究前面的人的坐姿或者是他的衣服的时候啊，不是从早到晚 那今天大家体会一下，你研究一会儿你就又去研究其他的事情了，从前面的人又去研究旁边的人了。尊者要告诉大家的是，我们的心念就是这样的，很会向外攀援啊，因为我们看不见自己的念头啊，又跑到别人身上去了。没关系，不要走。 านั้นแหละก็อย่าไปจดจ่อจดจ้อง คอยมองวอาสิจนมันไม่ขยับเยื่อน พยายามที่จะเพ่งพินิษอยู่กับการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอด จริงแล้วศิลปะในการดำรงชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าเรารู้จักเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้มากๆเข้า เราจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่มีอย่างไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้น心不停的啊，到处的啊，去的事情。 那么第一天啊，刚才我们讲了，不管是心出现变化，不停地来去来去，生灭生灭，还是心出现一 ามือมา มีความรู้ใส่ใจความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าไปสนใจเรื่องของความคิด那么你在瞬间 ความคิดเราหามามากมามากชีวิตทั้งชีวิตของเรานั้น ปล่อยให้ความคิดตรงนั้นหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้เจ็ดวันนี้ เราจะไม่ใส่ใจและสนใจกับสิ่งเหล่านั้น เราจะมาสนใจให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวตื่นตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้ให้มากที่สุด我刚才讲到的是有些人会一直啊妄念啊，那还有。 人是故意的啊，让自己陷入到一种非常专注的一种状态。为什么啊？他不想让自己的念头跑掉。那这就是不停的在重复告诉大家：念头来与去，你一会儿能活在当下，一会儿又活在念头里，跑到念头里，这是正常的现象。 所以我们才在柱子上贴的啊，在那边念头越多越好，念头越来，你越能清楚的看着自己的贪嗔痴、爱恨、执着、分别、好坏，越把自己看得透彻。永发，你念。哈。 ได้คำตอบด้วยการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านเลยนำมาบอกมากล่าวให้พวกเรา ให้เรารับรู้รับทราบกับสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นตรงเนี้ สิ่งที่เราเคยนั่งทำสมาธิมานาน บางคนก็เป็นปีสิบเป็นปีเป็นเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีก็มีแม้แต่หลวงพ่อเขียนก็เคยผ่านภาวะตรงนั้นมา แต่พอท่านรับพิศอีกด้านหนึ่งกลับมารับรู้กับการเคลื่อนไหวของตนเองอยู่บ่อยๆทำให้เกิดความประจักษ์แจ้งเกิดขึ้นในใจของท่านเอง那ะ还是讲一些人不喜欢念头，然后就拼命的做这个打压、打压自己的念头。那他的状态，我们看到的就是非常非常的认真。 非常非常专注啊，眼神甚至咚不咚啊，那么啊，走路的时候也非常的僵硬啊，整个人。 我禅定修久了，就会有一些神通，这些东西啊，在我们佛尊者在弘扬中。 เป็นเรื่องใหม่ การทำสมาธิแบบการเคลื่อนไหวจริงแล้วสมาธิคือการนั่งอยู่นิ่งๆ อันนั้นคือความเข้าใจของเราส่วนใหญ่ แต่พอหลวงพ่อเทียนมาเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วอ้าวสมาธิทำไมเราไปจำกัดความเรื่องสมาธิเฉพาะการนั่งอยู่นิ่งๆการเคลื่อนไหวการทำอะไรต่างๆ เป็นมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในเนนทุกรีบททุกๆออาการที่มันเกิดขึ้น มันก็เป็นการรับรู้เป็นสติเป็นความเป็นสมาธิในตัวของมันอยู่แล้ว แต่เราไปติดกับคำว่าสมาธิในรูปแบบของสมาธิมากเกินไป还有一些人很喜欢安静的坐着，他的可能还没有到真正禅定的部分。那么啊，尊者想给大家讲的是，就是禅修 之间的一个错误啊，想让自己的心静下来，有一个想让想要让自己的心静下来，你的心肯定静不下来啊。那么眼睛闭啊，对，只能说表面看起来很清静啊，病又入不进去，心就不断的在摇晃。 ราะฉะนั้นเจ็ดวันที่จะมารู้กันตรงนี้เราเราจะมาทำความเข้าใจ ทำความประจักษ์กับสิ่งนี้ให้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง所以我们来大家上条啊，直接来看有关身啊而清楚的看到自己的心。有的人说哦，四念众生受心法，我怎么只观身啊？ 所以说啊，这个是一个实修的法门，你去用功啊，过一段时间，你会发现从无观身自然而然看到心，到一定阶段以后，身受心法一片清楚明白。那么像你，没有，多久，多久没，没，没改变。 แต่ว่าโดนความมืดหรืออวิชชาปกปิดซ่อนเล้นเอาไว้ มันเลยทำให้เรามองไม่เห็นกับสิ่งนี้ มันเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นเหนือยอดเขาส่องแสงสว่างพวกเรา ให้เราได้มองได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง สิ่งที่มันมีความเป็นจริงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว ในตัวของเราทุกคน เพราะฉะนั้น ขอ ให้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจในการกระทำในสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏเกิดขึ้น ไม่มีใคร ที่จะทำให้เราได้นอกจากตัวของเราเองที่จะต้องทำสิ่งนี้ให้สิ่งนั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง这个在昨天一开始的 为什么？他就讲到，因为我们都有难念、能知、能觉性，你能知道，你能知道你自己在做什么，你也能知道你该做什么，不该做什么。加油，问佛。 ที่ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจของพวกเราก็คงจะต้องควรเวลาขอจิตได้เพียงแค่นี้ขอเจะเปพน信念能指导心。